Але це тепер стосувалося не лише Сталіна, а цілої КПРС. Щоправда, процес її викриття в моїй свідомості почався давно, але сьогодні він завершився. Сталося це так. Раїса зайшла у свою кімнату і побачила на підлозі крейду. Вона була здивована. Чим ви тут займалися, доки мене не було? Звідки ця крейда? Ми з Бердником заквапились до кімнати, де Раїса готувалася підмести підлогу. Та ось вона підняла очі до стелі і побачила, звідки впала крейда. На стелі з'явилася дірка, а з неї стирчала якась тоненька сріблиста рурка. Її було ледь-ледь видно. Це перебувало за межами мого досвіду, через те я поки що нічого не тягнув. Зате Бердникова голова була під самою стелею, він добре розгледів, що там стирчало. Та це ж мікрофон. О, чому вони так довго тримали вас у парткомі. Вам ясно, Миколу Даниловичу? Я сприйняв це як жорстокий удар мій письменницький партком всього лишень кодло стукачів, АЦК. Вони ж проінструктували чалого і солдатенка, як належить зі мною розмовляти, аби я не втік через півгодини. Слід зауважити, Кондуфор у ЦК вже не працював. Це був ліберал Хрущовської доби. Тепер там діяли інші люди, які саме видно з їхнього почерку. Ми помітили також зміни за дверима нашого помешкання. Від телефонного щитка тягнувся новенький дріт у зеленій ізоляції. Всі інші дроти були забілені вапном, а цей відразу ж впадав в око своїм кольором і новизною. Дріт тягнувся до ляди, що вела на горище, і зникав за нею. На ляді висів замок, чого ніколи не траплялося. Там жінки сушили білизну. Тепер ключ від горища зберігався в заступника директора санаторія Петра Білика. Він жив поруч нас на другому поверсі. Це ж бо невеликий двоповерховий будинок. Над нами було горище, засипане шлаком. Звичайно, білик не видав нам ключа. Тоді ми від'єднали зелений провід від телефонного щитка і тепер були певні, що нас ніхто не підслуховує. Але ж які нездари. По-перше, наскрізь провалили стелю і засвітили свій мікрофон. А по-друге, цей зелений дріт, ця ляда. Давайте поцупимо мікрофон, весело запропонував Бердник. Тоді нехай вони довкола нас потанцюють. Це ж велика таємниця. І сама апаратура, і робота. Вони ж спрацювали на двійку. Не варто гратися з вогнем, порадила Раїса. В такому разі вони можуть піти на все, аж до. Часом люди гинуть під колесами автомобілів. Я хочу бачити вас живими. Мені також не хотілося вступати в авантюрну гру з КДБ. Ми ж таки мусимо чимось відрізнятися від них. Наступного дня написав листа Щербицькому з копіями КДБ і парткомові спілки письменників. Ось він, цей лист. Його російський варіант. 14.04.1973 года первому секретарю ЦК КПУ товарищу Щербицкому ВВ. Глубоко уважаемый Владимир Васильевич. В течение последних десяти лет портком Союза писателей Украины совершенно не интересовался моими творческими делами. Я не мог даже ни с кем поговорить, товарищи избегали разговоров со мной, и это, конечно, не случайно. Я проводил какую-то непонятную им борьбу, писал письма ЦК по поводу неизбежных засух, которые причиняли нашему государству огромные потери. Фактически это был эксперимент, растянутый на 15 лет. Все засухи – 1963, 65, 72 годов были мною предсказаны правильно, в чем легко убедиться по документам, посланным в ЦК. Других аспектов формулы Солнца я пока не затрагиваю. Это слишком сложные проблемы, их объяснить нелегко. О своем патриотизме и партийной принципиальности говорить не буду. Все, что я делал и делаю, является тому неопровержимым доказательством. И вот, наконец, 13 апреля 1973 года, не первого, заметьте, новый секретарь порткома товарищ Чалый, Б.И., пригласил меня на душевный разговор. Товарищи Чалый и Солдатенко обсуждали со мной мои творческие дела и мою борьбу за формулу солнца и, кажется, проявили понимание. Такие разговоры вдохновляют, рождают самые лучшие чувства. Достаточно сказать, что разговор длился несколько часов. Я вышел из порткома сияющий, окрыленный, в полной готовности к новому творческому труду. Но дальше. То, что случилось дальше —